بسم الله الرحمن الرحيم هبت كالريح كالريح كالريح قوية شبت كالنار كالنار كالنار وضية هبت ك... Ashabi su većinom pitali kako da zarade džennet. Nije ih ništa drugo interesovalo. I sve što bi radili, kad bi upitali poslanika sallallahu alaihi ve selleme, šta nam ti za uzrat nudiš za ovu? šta imamo za ovu? Nikada poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije rekao trudim ti dobru diplomu, ti ćeš biti doktor, bit ćeš na tome toj kuli, bit ćeš ti magistar, bit ćeš fakultetski obrazovan čovjek, imat ćeš dekret da ti možeš pričati gdje go hoćeš, bit ćeš ti vlasnik te i te firme, direktor presednik države ili slično, već kaže nudim vam džene.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 odgovor za ovu stanje u kojoj muslimani žive i kako riješiti ove probleme u ovome vremenu u vremenu smutnje i fitne ubistava i mnogi negativni stvari koji se pojavile u umetu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme. Međutim, mnogi misle da Islam nije odgovorio na ova pitanja i da nije šarijat znači, dosledan da odgovori u svakom vremenu na svaku zapitanost i problem čovječanstva, ne samo muslimana, već čitava čovječanstva. Međutim, vara se Muhammed sallallahu alaihi ve selleme za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prvim ajetima sure Nežm وَمَا يَنْتِكُنْ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوهَا da on ne govori po hiru sume, To je objava koja mu dolazi od Allaha Azza ve Đel. Međutim, poslanik sallallahu alaihi ve selleme je u mnogim hadisima nam objasnio ono što mu je Allah Đelešanu dozvolio da zna od gajba, objasnio je kakva će se dešavanja dešavati u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i kakvi će ljudi isti nadolaziti u budućem vremenu i za života Muhameda sallallahu alaihi ve selleme i za oni za koje je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao u hadirilež ga Buhara i muslim khairu nasi koruni thumme ladhina jerunehum thumme ladhina jerunehum najbolji su ljudi ovi koji su sa mnom pa oni koji će doći poslije njih pa oni koji će doći poslije njih pa kažu hadis od Imrana ibn Huseina ova predaja, znači poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže pa će doći ljudi, pa onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnja je fitnu ti ljudi problem ti ljudi i doista kaže šehul islam ili tejmije islam je bio ispravan do tri stoljeća, znači do tri generacije. Poslije su nastale, znači, sekte mnoge koje su progrile umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam mnogi, znači, mnoge je koje su provile umetu Muhameda sallallahu alejhi ve selleme poput maturidi. A zašto ovdje spomnije maturidijsku akidu? Zato što je ona akida, e, e, osnovuje se na e, ilmu kelam, znači na filozofiju. I ona je danas u ovom vremenu najizraženja i najopasnija po umet Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Zašto je opasnija od džeh, džehmija i kaderija ili čak i šija i ostalih? Zato što je se uvukla skoro itav umet. Kaže jedan od šejhova, danas ne možete naći školu islamsku, skoro da je ne možete naći, a da u njoj se ne izučava ašarijsko-maturidijska akida. A rekli smo da maturidije zasnivaju svoju akidu na ilmu kelamu, na racionalizmu odnosno šta je to racionalizam? Daju prednost razumu nad ajetom i hadisom. Daju prednost znači onome što mentalni sklop može da svati, a dosta od toga uvjeri ne može da svati, treba da se pokori šarijatu, znači s koji je došao sa Kur'anom i hadisom, slovom Kur'ana i govorom Hedi, Hedi Muhammedin sallallahu alaihi ve selleme, hadisom Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme. Međutim, ovi prvi nisu toliko opasni, koliko su ovi drugi. Pa vidimo danas kada nagledamo <coughs> čist dokaz nas iz Kur'ana i Sunneta, ima dosta ljudi koji kažu, dobro to je u Kur'anu, ali mi živimo u ovo vremenu, ne može to baš tako. Ili gledati u jednoj knjizi ili novinama ili negdje, a Allah je Đelešanu kala Allahu hada, kala Allahu hada, wa kala Rasulallah sallallahu alihi wa sallam, pa kaže kala ulema, pa kaže rekla je ulema, pa onda kaže rekli su učenjaci u ovom vremenu, da to ne može biti u ovom vremenu, to je malo zastarilo za ovo vrijeme. Znači, to su maturidije, to su racionalisti, to su ljudi koji slijede svoje strasti, jer takva tumačenja Kur'ana i vjere, znači, godi njihovim strastima. Šeitan, rekli smo da kada uđe na vrata strasti, sva su mu ostala vrata otvorena, može da uđe kako god on hoće. Pa u ovom hadisu koje ćemo spomenuti u prvom dijelu hudbe, poslanik sallallahu alaihi veseleme, u ovom hadisu od Huzefe ibn Jemana, odgovara nam na sva pitanja u ovom vremenu. Zašto se ovo ovako baš dešaje? I daju nam na kraju hadisa rešenje Muhammed sallallahu alaihi selleme kako da se snađe u ovom vremenu i šta da radimo u ovom vremenu. Pa kaže Huzayfe ibn Yaman radijallahu anhu el Ansari kale kane nasu jese elune Rasulallahi sallallahu alaihi selleme kaže ljudi su pitali Muhammeda sallallahu alaihi veseleme anil hajri o dobru Pitali su kako da zarade dobro. I vi vidite da ashabi su većinu pitali kako da zarade džennet. Ne i ništa drugo interesovalo. I sve što bi radili, kad bi upitali poslanika sallallahu alaihi ve selleme, šta nam ti za uzrat nudiš za ovu? Šta imamo za ovu? Nikada poslanik sallallahu alaihi ve selleme nije rekao nudim ti dobru diplomu, ti ćeš biti doktor, bit ćeš na tom i toj kuliji, bit ti magistar, bit ćeš fakultetski obrazovan čovjek, imat ćeš dekret da ti možeš pričati gdje go hoćeš, bit ćeš ti vlasnik te i te firme, direktor, presednik države ili slično, neć kaže, nudi vam džennet. Allah će lešanu vam nudi džennet za ovu. Pa su ashabi kao ansarije u prisagi na drugoj akabi rekli, šta su rekli, nisu rekli, ne, ne, nama treba je ahiret, jer Allah Đelešanu je rekao, rabena atina fi dunja, hasane filahre, hasane, hasane. Gospodar, daj nam na ovom dunjaluku i na onom dunjaluku, ne mi hoćemo dunjaluk, zadovoljili bi se samo džennetom, ničim drugim. I doista Allah Đelešanu kaže u suri Al-Imran, Kullu nefsin zaikatul mev, svaka će duša okositi smrt. Thumme tu ve femne urekum jeumel qijameti, fe men zuhziha alim nari o udhile džennet, fe kad faz, ve mel hajatu dunja illa meta'ul gurur. Kaže, svaka će duša okošiti smrt. Znači, sve kako kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallame, kaže da mu je Allah Đelešanu rekao, Muhammede, voli koga god hoćeš, ćeš se sa njim. Sabiraj meta koliko god hoćeš, napustit ćeš ga vallahi. Svaka će duša okositi smrt. I smrt je kraj dunjaličkog života, a početak ahiretskog života. Pa kaže, kullu nefsin za i katul meut. Thume tu efevna uđurekum jeumel qiyameti. A vi ćete svoje plate, što vam treba da bude jako bitnije od dunjaluka, kaže, potpunosti dobiti na sudnjeme, da, odnosno na ahiretu. Pa kaže, šta je glavna nagrada na ahiretu? Ko uspije fekat fa, kaže ومن زحزها عن النار ko se spasi od vatri kaže Omer radi Allahu anhu Da me hoće Allah Đelešanu spasti od vatre, ne mora me uvesti u džennet. Kad te spasi od vatre, logično je da ćete uvesti u džennet. Ne moraš negdje ostati, imaju samostalnici Araf, koji čeka i njima, na njiha će past poprost Allaha, Đelešanu, milost Allahova, pa kaže da Bog Bogom neću biti nagrađen za do, dobra djela, ali da neću biti kažen za loša djela. Ovo je ispravno razmišljanje Omera al-Fatha radijallahu anhu. Pa kaže, fermen zusiha anim nari va udhila dženne i uđe u dženne. Fekad faz. To je najveći uspjeh. Pa kaže onda šta ti može da pokvari džennet? Šta ti može biti uzročnik da ne uspiješ? Pa kaže, uvebel hajatu dunja ila me ta olgorur. A doista je život na dunjalku. Zašto Allah Đelešanu uvijek omalovažava život na dunjalku? Zato što ga ljudi po prirodi voli. Zalijepili su se za njega. Pričvrsti se za njega. Mrze je smrt, kako kaže poslanik sa slan. I to danas vidimo kada se muđahini bore na Allahovom putu i kada vijenici ostaju postojani na Allahovom Đelešanu putu, i radi istine bivaju iskušavani, izlostavani, zatvoreni, kako se ti ljudi, znači, ponašaju, kako stoje na Allahom putu, ali nije malo, kako kaže poslanik sallallahu arihi veseleme, bebe u islami garibe, veseljudu garibe, kema bedafe tubali u Islam je počeo tuđinski, povratit će se tuđinski kako je počeo fa blagoga redima. A sahabi opet ta pita, ome hum ja Rasulallah, ome hum, kaže, kile, ome hum hum ja Rasulallah, ko su ti garibi o Boži poslaniče? Pa poslanik sa sve više hadisa u Tirmizi ovoj zbicu, da u sunanima kaže, johune sunneti, i da fesede nas, Ljudi krune kada su ljudi u fesaru, hoće fesar, hoće nered. Kaže u drugom hadisu, kaže Ferarune bi dini im ješterijune ila isu merijeme, jeumel tijame. Kaže, oni bježe sa svojom vjerom, čuvaju svoju vjeru. Pa za danas ljudi koji idu da se bore na Allahu od Đelešane u putu, bježe sa svojom vjerom. Za danas vjernici koji otvaraju mešide da bi pobjegli sa svojom ispravnom vjerom od novotara i od onih koji napadaju istinu, mogu više da to slušaju, mumijska srca ne mogu da to više prihvate, neće da to trg i bježe Ferarune Bidinijim, bježe sa svojom vjerom koji to nečesto često omadravaju, pa kaže to su magaze, to su kokošnjici i to su slične stvari. Pa kaže ovdje ljudi su pitali poslanika sallallahu alihi veseleme o hajru, Kaže, a ja sam ga, kaže Huzayfe ibn Jeman, kaže, a ja sam ga pitao, kaže, uakuntu es elehu, es eluhu, ja sam ga pitao, ani šarri, o šarri. Zašto je Huzayfe ibn Jeman pronisljivi ashab, pisar poslanika, sallallahu sve, morate zamisliti kada je poslanik sa sam stavio kao tajnu pisara koji je znao spisak munafika, zašto je rekao, ja sam ga pitao o šarri, kaže, kaže Huzayfe ibn Jeman, kaže da me ne bi, kaže me hafetel en judrikeni, da me ne bi to zlo pogodilo, da ne bi ja bio u tom zlu. Zato, braćo, danas je došlo vrijeme da više trebamo ispitivati šta je šer, jer više u njega upadamo nego što mi radimo dobra djela. Ne znamo šta je šer, pa često ulazimo u harame, u širkove, u novotarije i ostalo, jer ne znamo šta je šer a poznavajući šer zlo, suprotno je dobro. Onda ga poznaješ i dobro. Pa ova za sve što su ovi pitali za dobro, on za zlo, uglavnom to buhvata čitao znanje o Allahu i Đelešanu vjeri. Pa, ka, pa kaže, fe kultu ja Resulallah, Kaže, rekao sam, o Boži poslaniče, inna kuna fi džahilijeti u šarri. Mi smo, kaže, bili u džahilijetu u zlu. Džahilijet je najveće zlo. Džahilijet je opći pojam za kufr, za neznanje i za sve ostalo. To se sve zove u prijašnjem džahilijet. Pa može džahilijet biti razgoličavan. Allah Đelešanu kaže za žene ve kadne fi bujuti kune vela te barrežne, te berlu džal džahinjet il ula, kad u svojim kućama borate i lepotu kao pagansko doba ne pokazujete, otkrivanje žena je jedna vrsta džahilijeta, neznanje o vjeri je jedna vrsta džahilijeta, pa kada mi smo bili sve, u svakakvom džahilijetu, cijelom džahilijetu, mi smo bili u džahilijetu ve šarri, džahili, šer, znači kompletan, kompletnom džahilijetu, pa kaže Huzefe ibn Jeman, kaže veđae, kaže veđae Allahu bi hadil hajri, pa nam je Allah Đelešanu donio ovaj, došao sa ovim hajrom. Znači Allah Đelešanu nas je uputio na ovaj hajr, a najveći hajr je braćo Islam. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže kad efreha men eslam, uspio je onaj ko primi Islam. Kad efleha mu'minu, slično Allah Đelešanu kaže u suri mu'minu, kaže kada je Allah Đelešanu stvorio džennet. Prvo što je džennet progovorio jeste kad eflehal mu'minu. I samo će mu'mini postići ono što budu željeli. Pa kaže, kada, nakon što je Allah Đelešano su putio na ovih hajr, pa kaže, fehel ba'de hadel hajri min šarri. Hoće posli ovoga hajra biti šarra. Hoće iza ovog hajra na čemu smo mi biti ikakva zla. Pa kaže poslanik sallallahu alihi veseleme, Kaže, fehel bade hadel hajri mine šerri, kare naam. Kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam hoće, kultu fehel bade dhalike šerri mine hajri, a hoće poslije toga šera biti hajra. Pa kale Resulallah sallallahu sallam, na, hoće biti hajra. Fihi dehanu, ali u njemu će biti, znači, nejasnoća. Znači, bit će nejasni stvari. Pa su ashabi nisu stali stajevo dehanu. Pa kažu, fekultu vama dehanehu. Pa šta je to dehanehu? Šta je to nejasnoća? Pa kaže poslanik sa osome, kale kaumun jestenune, kale jestenune bi gajdi sunneti. Ljudi koji će doći neće postupati pra, sljedeće praksu drugih naroda. Neće postupati po mom sunnetu. I još to je još gore, o jehdune bi gajdi hedi. I znači pozivat će u ono u što ja nisam pozivu. Pozivat će ono u što ja nisam pozivu. To znači, braćo i sestre, da će biti daje. Ljudi će pozivati u vjeru ali neće pozivati ono u što je poslanik sa osam pozivu. Pa sve što nije došlo u sahi, odnosno u Kur'anu i sunnetu, sve to pozivanje u nešto drugo u što nije pozivao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Ma kako se to zvalo? To se zove bida, samo zavio se od kategorija. Kakva je ta bina? Bida, ali poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže da je svaka novotarija šr, da je ona svaka novotarija zlo. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme kaže vi ćete tarifu minhum ve tunkiru vi ćete neke stvari kod ti daja kod ti boža odobravati tarifu kaže a neke ćete inkariti odbi osuđivati bolje rečeno neke ćete stvari kod njega osuđivati pa kaže kultu hel ba'da zalikal khair min sharr kaže hoće posle toga dobra biti zla i ovo poslanik naziva dobro sve dok se poziva u tevi i sve je dobro I sve dok ljudi pade na sežu, sve je to dobro. Ali kaže je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada ga pitao Huzaife, kultu her ba'ze zalike l'hajdi mine šarri, hoće poslije toga, kaže, hajra biti šarra. Pa kaže poslanik sallam, kale na. I ovo je danas, braćo, odgovor, najveći odgovor za ovo stanje. Mi smo danas u ovom vremenu. Vidite šta se radi u čitavom svijetu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je imamo mutter imamo tekija. Oni koji je bio najbogobojazni, bio je primjer u svemu. Položio je kriterije Allaha Azza wa Jel. Allah Đelešanuhu i šareti na Muhammeda sallallahu alihi ve sallama u više ajeta. Pa kaže, o inneke lala hulupi na din. Ti si Boži poslaniće najljepšeg ahlaka u suri Kalem. Allah Đelešanuhu kaže u suri eh, Ahzab, lekad kane lekum fi rasuli lahi usvetun hasan. Liman kane jerđu Allahe la leume lahar. Wa zakar Allahe kathira. Kada vi u svom poslaniku imate najljepši uzor. On je najljepši uzor u svemu. Za onoga koji želi ahiret, onaj koji želi Allahovo zadovoljstvo, onaj koji puno spominje Allaha azzeleđer, ko je vjerni, njemu je uzor Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Onaj koji nema vjeri i onaj koji neće dobiti hajr, slijedi uputu kad kaže Muhammed sallallahu alaihi ve selleme, begajri hedi, onu koju nije poziva Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, nam, bit će šera i toga dobra. Pa kaže, dua, uh, e, uh, e, dua kaže, daj je, pozivajući u vjeru, tu atun, ala evlabi džehennem, koji će pozivati na vrata džehennema, u vatu će pozivati, pasne braće, ko je garantovo jednom imamu, jednom daji, da poziva na dobro ako ne poziva Kur'anom i sunnetom. Zato u šarijatu je zabranio reći kada sudi i kad ja sudio sam po Kur'anu i sunnetu. Već to je moja presuda. Shodno analizom iz Kur'ana i sunneta. Ne smije to pripisivati Kur'anu i sunnetu. Osim ako je to Allah Đelešanu jasno osudio ili presudio u, u svojoj knjizi Muhammed sallallahu alaihi ve selleme u hadisu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi duatun ala eglabi džehennem, to će biti daje koje će pozivati u džehennem. Kaže men e džabehum ilaiha, a koji se bude odazvao, kaze fuhu fiha. Oni će ga, kaze fuhu, gurnut će ga oni uvati. E, što nije rekao uće uvati? Gurni će ga oni uvati, ovo jako bitno u hadisu. Gurni će ga oni uvati. Kako? Homeini kada je bilo rat između Iraka i Irana, dao je svojim sljedenicima Allah netullah i alehi, Allah je ubio i proklo i ponizio i vratio spletke njima. Ako voda, inša Allah, utala je ponizio i našim rukama, inša Allah, utala, muđahidima koji se bore na Allahovom putu. Zašto kaže koji bude pozivao, ko, onaj, ko, komu se bude im odazvao, oni će ga gurniti u vatru. Zašto? Znači, oni će za svojim fetvama, sa svojim nekakvim štihadima, koji nisu po Kur'anu i Sunnetu, ubjeđenjem da je to istina, guraći ljudi, ljudi će im slijepo vjerovat, pa će ulaziti i to se zove, kako kaže u šeru hadisa, to se zove guranje. Kultu ja, Rasulallah, kaže, rekao sam, o Boži poslaniće, sifhum lena, pa kaže, te opiši nam, opiši nam te ljude. Ko su ti ljudi? Opisi nam njihova svojstva, da ih znamo. E, u nas kada opišeš tog čovjeka, kada praviš fitnu, pa kaže poslanik sallallahu alaihi vseta kale, na, kaže, hoću opisat ću. Da, opisat ću. Zašto ću opisat? Zato što je to jako bitno. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi vseta me na, da opisat ću kaumum min džildetina, ljudi koji su naše kože, u etekelemune bi elsinetina, i govore našim jezicima. Kaže, u ne znači da govori arapskim jezikom u šerbu ovoga hadifa. Kaže da ne mora značiti u Fethul Bari, u šeru muslima Nevevija, ne mora značiti da on, kaže, onaj, da on govori arapski jezik. Govori jezikom vjeri. Znači, govor poziva se na vjeru. Danas kada ljudi objašnjavaju svoje stavove, pa čak i komunisti nekakve ajete citiraju, demokrati citiraju nekakve ajete, tumači ajete da je pozivalo demokratiju. Pa kaže, oni će biti naši koža, Znači u svakom narodu će biti njegove ljudi koji će pozivati Kur'anom e, o, o vjerom isti njihovih koža i govorit će njihovim jezicima. Znači, uljepšavat će to, zamotavat će to u celofan. Govorit će, rekao Allah, rekao poslanik rekla ulema, ali kad se to suprostavlja njihovim ličnim mišljenjima, onda su oni pameti od Allaha Đelešanu i od Muhammeda sallallahu alaihi veseleme i od uleme. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi pa sam kaže rekao, kaže Uzef ibn Jeman, kultu fena te'muruni. Kaže, šta mi ti, kaže, Boži poslaniće savjetuješ, traži Uzef ibn Jeman savjet, kaže im, edreke ni dalike, ka, ako ja to doživim, Ako bude prisutan u tom vjeru, šta ti meni savjetuješ? Pa kaže mu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kale, telmizu jemaatu muslimine, va imamuhim, imamehum. Kaže, drži se jemaata muslimana i njihova imama. Znači, ovo je prvo. Ako ima džemat muslimana, i ima njihov imam halifa, drži se toga. Ne imama u žami, ovo se odnosi na halifu. Pa kaže, kultu fe illem je kun lehum džematun vela imama a šta ako ne bude ni džemata ni imama? Šta će onda držati? Nema ništa. Fitna nastala. Nikog ne, ne mogu nikog uhvati, kad ni zarijep, ni zaglav. Pa kaže poslanik sa sam, daj i tam li. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme, fa tezil tilkele fireqa, kale kulleha, ostavi sve te firke. Sve te firke ostavi. Pa kaže, walau en te, uh, te abde bi asli šeđeretin, kaže, drži se asli šedereke za zile od drveta. Držite se za žile od drveta, suneta, misli se na suneta, Kur'an i sunet. Držite se Kur'ana i suneta kao za žile od drveta, zubima. Pa kaže, hata judri ketel, nautum. Sve dok ti ne dođe smrt. Znači, obožavaj Allaha Đelšanu. Drž se Kur'ana i suneta. Baš kako je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koji je sahih, kaže, terektukum fi emrejni, ostavlja vam dvije stvari, emrejni, paste, dvije stvari koje će vam naređivati, na koje se morate pozivati, ferudu ila lahi wa rasul. Kaže, ako se budete e, temestum, temes, temes, temes, kaže, ako se budete e, temestum, ako se budete toga vi držali, ti stvari, kaže, nećete, late divlu, nećete zalutat. Pa su oni pitali, vaman huma ja Resulova, šta su ti tri stvari? Kale, kaže, kitab, Allah i sunneti Resulihi, Allahu akida i sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme. Molim Allah, Đelešanu, da nas sačuva i da nas uputi na ove dvije stvari. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار واشهد ان لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمد المصطفى المختار سلام الله عليه وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا اما بعد Dalje, braćo, mi vidimo u ovom hadisu, kada bi analizirao ovaj hadis, ostale bi dugo, jer učenjaci su u šerhoma dugo, dugo, znači, pisali o ovome hadisu, stranice i stranice, i po desetine stranica. Međutim, mi ovo je hudba, moramo da skratimo. Znači, danas je vrijeme, baš onako kako je pisao Muhammed sallallahu alaihi veseleme, kada se mora past od koga će se uzima vjera, ko će se slušati i ko će se slijediti. Kaže Sejid ibn Musejid, učenjak prvoga, prvoga čovjeka koji je tefsir u Kur'an, prvog alema u Kur'anu, za kojeg je poslanik učio dovu, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, Amidić Muhammed sallallahu alaihi veseleme, kaže da je rekao pasto od toga kada senet je vjera. Pasto od koga uzimate senet? Od koga uzimate vjeru? Znači senet kako ide vjera. Znači pasto od koga to uzimate? To je vaša vjera. Od toga vam ovisi dunjalu kjahire. A pogotovo kada govorimo o ahiretu, braćo. Ako je ahiret, kako kaže Allah, Allahu poslanik, Allahu je roba džennet, Allahu je roba skupa. Ako ćemo džennet prodati raz svojim istim strastom i slijedjenjem nekoga što pripada nekoj grupaciji teritorijalnoj ili nekome džematu, a on se ne drži istine, bojte se Allaha azave džel. Jer Allah, Allah, džedešanu i poslanik sa Allahom naredili su da budemo uz istinu, nema veze od toga ona dolazila pa makar to dolazla od dječaka, kako kaže poslanik sallallahu alaihi veseleme, da mi slušamo emira kada nam dođe, odnosno halifa, makar on bio znači onaj tamo besinac sa glavom ko grošica. Znači ima maham, ima glavu ko grošica. Ali slušajte ga, duži se pokoravati radi Allaha azza ve džel, duži se pokoravati u lemi koja je ispravna radi onoga što oni nose i cijeniti radi onoga što nose od Kur'ana i sunneta. Međutim, u ovom drugom dijelu sam htio da citiram jedan hadis koji je ohrabrujući hadis za ovaj umet, za one koji se drže istine, iako im većinu malo. Vidite, braću, danas je milijarda i kažu nekim, kad odbijemo kafire šije, negdje milijarda i pol miliona, milijarde 500 hiljada muslimana, a vidimo da vrlo mal broj muslimana je odlučio da se bori za ovu vjeru. Baš kako je pjesnik rekao, kaže, mrlo je malo, kaže muslimana, kaže među ostalim muslim, kaže el muslimune gurebao fin nas. Muslimani su garibi među ljudima. Kaže, kaže el mu'minune gurebao fil muslimin. Kaže, a mu'mini su garibi kod muslimana. Kaže, el ulemao gurebao fil mu'minin. A ulema je garibi kod mu'mina. Ovako je rekao jedan pjesnik. Kaže u hadisu an Džabe radijallahu ibn Abdullah radijallahu anhu, kale samijatu nebiji sallallahu alaihi ve selleme je kul, cool, Čuo sam Božije poslanika sallallahu alaihi ve selleme da je rekao La te zalu tajfetu min ummeti yuqatiluna 'ala al hakte. Kaže, nikada neće prestati o ummetu taife, grupa, mensura, ta grupa, koja će biti na haku, bori se za hak, Yuqatiluna 'ala al hak. Bori, paz ova riječ, nije mu džahidun alel hak. Onda to bi opći pojam. Yuqatiluna 'ala al hak. Bori će se, znači, sablom, puškom, bori će se za istinu. Uvijek će se boriti za istinu, morat će se boriti. Zato što kufr ne miruje. Muslimani ako ne ustanu braniti i suzbijati kufr, onda će kufr doći u njihove kuće. Ponizit će i nevinicu njihovim kućama. I zato su muslimani svi duži da ustanu, da vrati neprijatelje njihove početne položaje. Pa da im onda tek ponude islam. Glupo je nuriti islam kafirima šijama u, u, u, u Damasku. I, I u Šamu. Glupo je nuriti Amerikanci, Amerikancima one, ona tri tri, tri stvari u, u Afganistanu. Jer nema to, tu ponude u Afganistanu. To se samo nudi kada idemo ofazivni džihad. Tu treba ubijati sve dok ne izađu na početne položaje, braće. Zapravo, dok se ne vrati na početne položaje. I onda ti nudimo islam. Onda ti nudimo džiziju. Onda ti nudimo sablju ako nećeš. Jer ovo je bio stav Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme koji ga poručio Hadisu kada je ofanzivni džihad, kada mi oduzimamo teritoriju, znači da širenja islama, kada se prepreći kufur i njihovo oružje da ne činimo istinu, onda kada ustanemo da krčimo puteve, da li, onda pozivamo ove tri stvari kao što je Muhammed sallallahu A kada oni uđu u muslimansku zemlju, kažu oni za nas da smo teroristi. Međutim, ja pitam javnost, te slepe novinare koji će, ako se ne pokaju, najvjerojatnije u džehennem ili odlažu, previše lažu. Više nešto treba. Da makar malo lažu, ali više nešto treba. Pazi. Pitam ja, braća, ako smo mi teroristi, u zadnje pola stoljeća ili stoljeće, ima li jedna muslimanska zemlja da je ušla u kafirsku zemlju i osvojila? Ima li jedni muslimani da su ošli u kafirsku zemlju i tlačili narod, izostavljali narod i pljačkali njihovi metak, uzmali njihove živote? Ima li to? Ne ima li. Kafir dolaze u muslimanske zemlje i uzimaju njihovu ne, ne i meta uzimaju njihove živote uzimaju njihovu čast siluju čijeke i žele pred njima mora lavu stati neko napun braća. mora lavu stati neko napun a znate koji je najjači lav islam samo da ga je probuditi da je to lava probuditi znate ne, zato se kjafini bore da se ovaj lav ne probudi pa kaže poslanik sa svojom la te zalu taj fetendem ummeti, neće nikad min ummeti, yuqatiluna ala haq Zahirine ila yawm al u te muslim. Kaže, uvijek će biti prepoznatljivi do sudnjeg dana. El džihadu madi ila yawm al u jihadu sudnjeg dana. A mi hoćemo biti u toj karavani džihada ili nećemo. Hoćemo biti u karavani dana ili nećemo. To ovisi od nas. Jer Allah Đelešanu kaže, je stavljil kao me vajrekom. Fume laje kunujem sarekom u suri Muhammed. On će dovesti druge ljude koji ne kao vi. Šta kao vi? Neće biti kao oni što Allah Đelešanu kaže se kautom ili ard, kao za zemlju prekolani. Neće biti od onih koji tumače džihad, pa jel tamo idu al Qaida, ko se tamo bori, jesu tamo ekstremisti Haridije. Danas vidimo, braćo, preko interneta, ljudi kada hoće da suzbiju zlo i hoće prevaru i obmanu da suzbiju, takvi se ljudi zovu Haridije. Ako danas povedeš džihad, da odbrani svoj goli život. I ako danas zastupaš istinu, a nećeš novotariju, onda nema drugog te svojstva, ne treba ti drugih svojstva da budeš haridija. Tad si haridija. Znači, vrijeme je došlo kako je poslanik, sallallahu alihi wa sallam, rekao. Vrijeme teško, u kojem, kako kaže u hadisu Denesa poslanik, teško je držati islam kao žeravicu u ruci. A što žeravicu u ruci? Niti je smiješ pustiti, ne smiješ pustiti islam. A žeže, a ne smiješ pustiti, mora se gasiti u tvojim rukama. Znači, moraš trpiti. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi vseleme, za svaki sabur i trpnju ima i nagrada. Pa kaže, ali oni će imati nagradu kao 50. U jednom prekaju šehida. Pa kaže, Boži poslaniće, hel, minajan minhum, jel od nas 50 šehida, jel od njiha? Allah, minkum, od vas 50 šehida. Pa se vraća moja. Ako je 50 šehida ashaba i ovaj će ima nagradu kao 50 šehida, onda moraš te damstiti kako će iskušenja biti. Iskušenje je shodno nagrad, je tako? Ali vidite, poslanik se osnovno rekao da će u ovom umetu biti ljudine. Pa kaže, kada je bio krajnog mezara, rekao je da uči dovu, znači učio je dovu za svoje drugove, o, o, ashabe. Pa su rekli ashabi, kaže, mi smo tvoji, kaže, onaj, ashabi, kaže, ne, ne, vi ste moji drugovi. Ashabi ova reš, mora se tomašati. Ashabi slijedili. Znači, kaže, a oni će biti ashabi, zašto? Kaže, oni će me slijediti, a nisu me ni vidjeli. Ti me vidjeli. Tu je, ljekin je tu. Ali oni će me slijediti, nisu me ni vidjeli. Pa nemojte se vraćati čuti onome bratu što je bio onoga što je napadao Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i njegovu ličnost. Pa znate da su i drugi ashabi ubijali kjafire zbog ličnosti Muhameda Safran. Jer Kjab ibn Ešef ismijalo poslanika svojim pjesama i, i bodrio židove da se bori protiv Muhameda. Jer poslanik sa poslu Muhameda ibn Eslema da ga ubije. Jer tako? Jer poslanik sa poslu Meku jednog mušika kada je rekao kada ga vidiš prepaneš se od njega. Pa ga ubi. Pa je se ashab javio i rekao ja ću ga ubi Boži poslanik i našao ga na, na min, vazi ljudima kako treba napast Islam Muhammeda sa sunom. I kaže, tu je bio, rekao je da je konvertirao od Muhameda sa sunom, je bio neko vrijeme izveo ga napoli sasvijekoga sabljava. Kad je donio glavu Muhammedu sa sunom, Muhammed sa sunom pao na seždu. Se, seždu to šukaju. Molim Allaha Đelešan da pomogne muslimane i muđahide na svakom Da pomogne onih koji nosi ovu vjeru dostojanstveno i koji se bore za ovu vjeru do svoje smrti, inša Allah. Molim Allaha Đelešan da pomogne muđahide u Siriji. Molim Allaha Đelešan da pomogne muđahide u Afganistanu. Molim Allaha Đelešan da pomogne muđahide na svakom mjestu. Dovite i braćo sada i Ramazan, mu, e, postaču, kaže poslanik se svom ne odbija se dova. Dovite braćo, dova je oružje braćo. Kako kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam, oni koji mogu da pomognu braći fizički nekidu, oni koji mogu da pomognu finansijski nek pomognu. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže وَمَنْ لَمْ يَغْزِي وَلَمْ يُحَدْثُ نَفْسُ بِغَازِ Ko ne bude išao u boj i ne bude nagovarao sebe da ide u boj, kaže mate šubetu minal nifak, umro je sa ogrankom lice mjesta. Umro je sa ogrankom lice mjesta. Molim Allah da nam pomogne Allah šana. Nekim salam.